第26話「ドワタチシストイラスカース」занадан тинангини биса будабо утиги гулинангу ути сентябр бисини покала сусужи сусу дулемдини гянка яту яңцени дуланкила ня омо анта бутана нани дулелани амелани Так тактал. Би ымната олонгати хулисамин тамати абугади. Утами утавхе сами ули хоктовани. Цайхи ымнада асими хули. Суанка мита кя бореда зава солоносоти. Уйудзуани. Удидявани тавлагеси. Татинафи гадати. 나티 민지기 아이지머 버리도 자통아서 미토도 자지 서이너니 민두서나 여케리시니 자일라 유정하니 비 아연에메 мысеми абуга анигада минава мунялети астида каякца алатиги. Битана агдами цайхи татусинами. Анинга ня ганди бини. То я тасизани. Ими унида яси анинга. Паблика адига лева мита да дзугду имане имангети. Нати баласи туда баласи тауза. ыниңава абугава ая битоуза сусу омочи сята сыудыни мунуды буани сыува олоңова дуланами дуланами амелани би исами олусим хонто чонгова унактава моңова еука уо хагилини энаму. ути уо хуатигини гула бисини, улидиги завангдейни. Еуэ уони и сусу. И бахалаза уони. Саксайно омо тылыңова. Тылыңусия. Амнагдали ила сагди самагату гынигасилети. Ни нёха и наза уила, Ути гулали туктими. 비우티가투와 돈머니의 사이미 주보 사마지가 와리 줄리라니 부더티 어마타나 의주아니 부더니 시사이 노아마니 디 간슈가 타이뚱아 량코 아미니 기솔로니 기솔로니 타이뚱아서 나 이나니 홍토고투 악다사티 ходе таңдагени намати. Утавада бисини. Утава таунига сейнгала сейти. Утава би догдигы суанка дуля тылымышевани. Но они дянани биса тайтунгасана агдасени. Зунгата кицолани инати. Хахай, она отцумна гитюта. Сия тутогдину. Сия бугай мына яйди сани асаси бе. Бе абугай исула сигде. Ня ила не бисити багаза битала. Заквалин куэти. Тайтунга ди ге туктилети кукчинка кунгдуса. Суанка чинса.

因此呢，各个些人态度改变了呢。我台湾领导些人说：“那提么那台湾某些提尼都，我台湾的很多都喊台湾某些提。”托看尼可拉提，看尼可拉多玛杰西，他么东西么那的。乌提马发赛伊尼希比尼，乌提金金尼里西尼布达哈哈哈，福克拉叔叔古图扎那。 니 비니 엄마시 구심이 되아내니 이녁 대신이 냐마시니 우제마지 루사마지 닌카마지 비토 아마기 아마기티게 에미 부다다 아야우티예야 무심이 비 징더풀어 이나시 앙알라무 Су Асинида Аэни Сусу Саламасила Гами Нихани Бонго Дава Солаякини Адани Битала Угбохонкила Нилеси Исаксини Улила Дава Солаевани Зокбой Заваси Оно и сыни ути дава солывани амела нуани тулумусени утава. Угбала ули хангуса дава утава а теме хаеди анени зунга батиги. Утами векинени косоди. Ути косо девани зокбоди акити себе ули кялани они они уландаси. Дофа нагдени утесекение Яудасини Исасусу, утами Тимадуланя Саламанасени. Саламасинасяни, Саламасинани. Хай Яуда Анчи, Анчи Бисини. Дигайму тоси гулинаму цайхи. Чиндафу даталанкин датанкилани коктимо холани тракторова леспромхоза и манани санка мита дянини. эти тракторов и исей, исейну, ути газачуркади отатыни. Вон то эти оло. Я нами вон то эти. Сам пикту не вон тойте. <clears throat> Сазади вон там эти би сагеми амела. То зуттиги ганими и сами ту самтоамани. あんたじがおもしさがらくせいて、すすにゃむいにのあては。さにゃふくてなに、ぼいはがらわしうす。よさがらんじびに、ずくておまげさがらうとくぼいなに、いないしとなに。よにゃまいしにおらじが、どしおいて、はくざんとよろ、 못한 아이액도 알리아스 우동지부 상타냐 아마요이 수수 팀원은 тымына бини, сусу тымына бини, айди сыксыни, йогосо датавани. А сава, ули буй бини да биле, бели. Айна име дзулела исами, йока уе уовани. Гулани Уйлогда Дагдани. Или Эйназафи до Асимиса. Сайна Сангахи Бини ути Уотафада Мысимби. Тахонда Семи. Ути Уони. Или э, Эйни Ули. Сангахи Бини Уотафада Мысимби. 쟁아자리 의인이울리 гула аңазала сегини ути гонгулаза уони утала кадабе опти бокулад суна суна зангани бисини уони огол тигда зангани бисини улиди тангини утава лусадига барометра дигак бисти дианагини сусу Айынаме деңізі тіге хугелем. Отына аңазы алыне әсігелені. Гониги тёңа аяде ыйни сыпты, утами цазали осини аяйс цазали осини аяйсыпты, илида ули ыйгивани. Тёңо дулынаси исами акби унактава. Во хагелини ыйгивани гулатына зубо оптибыды золо лагванатик кадатиги. Утадиги йоу улинида ыйни сабуна. Э барометр ая ныңево буйне. Тигда анчи безымани. Сике тимадуло солома сизыңай. Дабо багялани. Дианани сузу. Алиина зифи дабовла. Себе солеха дабов бизангани, у тебя мялани тына одеуха дабов. Утала ангаши зангафи. Тимадула дигаши ngana тауза. Гонгула за оделани лидела за дени солёхо одеуха. Утала салясему. Сузу. ими одела Никак, как бинимы баобини. Уде как бини бе, Гангулазова уде кадамади как вести. Лидилазова тана майгади. ту балада уде как бини бе. Анана карта оня сегим она на карту онесогосими хаунтасети не ути удаду багдевалати. Оду нинка омомо багдети омбаду. Утами <clears throat> нати оно как бисикити оно онегети. Нинка чуасинани уйдиме багдети омусада. Мамасатянчи ситатянчи. Мана Бадифи сузактати лалими. Вали джулилани тумани и багети. Багак бини утабада мангда осигени. Янами и багети. Нати даянова уидими худасети дамиси лагати. Е угани утава дамисими. Э, утава дамисими ни дили гирини холодыни, амела охубада бити нати мышити манга адактети. Ути дулына сини ни адаксанейн. Залати гуачилини мявати лини, Утами не адами сити. Тау сити. Утабада генга нагини семи, дзавода эти дига. Утабада хулибади адайти. Сиилык пасигай утава семи. 하하하 아무나 연락부함이 트위터에 그니가 무도함이 У тебя, Мелани, там волосы на там сине. Лидела за дело не моти годы не, нактаса уони. ыйыктаваца талауло бахиби. Модига делани ила завадени сусу антрига дудянени. Сагдюли эйлини эйназафи. Чаза эйлани монгономы, монгомы. Слогами утари слоги зангафи. Чаза луса гагбини капкана. А, луса гагбини капкана удемади чаза, ки чаза бада бини, утами утабада лусага билани. Утади гайти и инаму, солеха дабаула. Уталакеси и сынаму, ути йохо. И буся инга дигиница, ваимба зугди, нида ваца, нянга биндаси гулинаму, скена инаму, йоко балани. Утала Ульянов кади гыгбисити. Утала ангалам бита танкелани. Сусу зокбой заваме соломасинани угбала. Докбог есини. Сусу омогени. Евда синиса. Асина хайси гунени гунани нани. Тимадула соломасина зыңы. А, и и назиме өйдокбани иназа иназа ngati тимадула акизенге би дава. дао диливан дигаванаши ногизенге би сунава багехи Вот утадиги ила километрова бугдиди наназов бутана бурлитатиги айназангов утала зава таугеши сологизангов зуктиги Тимадыла тагеси би сами сусу угба холани вани. Хангалагда хайги ликпаси улила олони. Убада утабада илиме вакти кузундаси улила олами такихи гяналени. Зогба найвани улила уландаси уиндагиме зонгшилани. Утамда йока пататаналига улила. Зокбанайни мэйлани хуку хакаса. Ути хукуди мана кятиги зокбо найвани. Тангдагиме завагени ngaлади. Ингула битатиги инкелагени давава. Би тукями нуатигини. Сузу инини. Би одянкая. И дзунти дзунти не дава. кема анта антадига тагашече олоктейти. Тагашече олоктейти. 아세 있어? 아심이 비 덕임에 신지김에 있으시에미 구뚝 바뀌지 아끼시 수수 님니시에 미나와 의여정을 꼭비 아멜라 님시정의 아이 비의 냐슬러리시 генга болони сколоду бизыңы ая амела кокпитейза и нясуле 아니다 님니 시정에 망가나야 себе дава деливане таласеси даому <coughs> дабо өтигини йогосо датани донкелани мангмудига зудити айдалени отадиги хукталинганаме инам магазином удатигини утадиги дихи хокто цулини гианалему. Нганаме зубо хокто паба аделеть. и наму.